Bismillahirrahmanirrahim الله one koji kada ih kakva nevolja zadesi samo kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti njih čeka oprost od gospodara njihova i milost oni su na pravom putu غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja.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 A potom, draga moja braćo, znajte da je uzvišen Allah te barake o teala stvorio ljude da mu robuju, a da ih on ispitiva i da ih iskušava. Stvorio je ljude na ovoj zemlji, a nju je učinio kućom iskušenja i ispita. Čovjek koji putuje ka svome gospodaru Tebara Kevoteala, na svome putu ima stanice i odmarališta, sa kojih se obskrbljuje, uzima sebi neophodnu obskrbu da bi nastavio svoj put. Pa kada ga uzvišeni Allah te barak je odala iskuša kakvom nedaćom, on se obskrbi sa stanice sabura i strpljivosti. A ako mu da kakvu blagodat, onda se obskrbi na stanici zahvale ili šukura. Isto tako je stanica bogobojaznosti, stanica skrušanosti. Ne može se čovjek odvojiti ni od jedne od ovih stanica. No međutim, sve ove stanice su povezane jednom niti, koja ih veže i ako ova nit nestane, nećemo koristiti te stanice. A to je nit sabura, i strpljenja. Neće čovjek, kako kaže Ibnul Kajim, uspjeti ni na ovome, ni na budućem svijetu, osim uz sabor. Nema čovjeka na zemlji, a da ne sabura. Takav se nije rodio i neće se roditi. Ljudi koji stječu dunjalu i dan i noć trče za dunjalukom, da nisu saburli, ne bi ga stekli. Čovjek koji hoće da bude pađir i teški griješnik, neće ustrajati na svome griješenju osim u sabor. Tako da čovjek uvijek mora se strpiti. Taman da vlada dunjalukom, jer uvijek ima stvari koje nisu u njegovoj ruci i kojima on ne vlada. Uzvišen je Allah te barak je kaže u Kur'anu, وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ I mi ćemo vas iskušavati malo sa strahom i malo sa glađu. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ I iskušavat ćemo vas uzimanjem vaših imetaka i uzimanjem vaših života i uzimanjem vaših plodova. Dobara koje volite. obešeri sabirin, a ti obraduju one koji su srpljivi. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se jednog dana začudio stanju vjernika. Kaže, čudno je stanje vjernika. Sve što mu se desi, to je za njega dobro. Ako ga pogodi kako dobro strpi se, pa mu to bude dobro. A ako ga pogodi zlo, ponovo se strpi i ponovo mu to bude dobro. I kaže, to ne pripada nikome nego vjerniku. A uzvišen je Allah kaže u Kur'anu, وَلَيْنْ سَبَرْتُمْ نَهُوَ خَيْرٌ لِسَابِرِينَ A ako se strpite, pa je to je bolje strpljivima da se strpe. Imate ljude koji nemaju stalnih, kontinuiranih dobrih dijela. Koja ih vižu ka Allahu azzawajal ili dižu njihov stepen kod njihovog Na No međutim, na sudnjem danu će dobiti stepene na kojima će im zavidjeti ljudi. Dobit će najveće stepene. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sallam u hadisu, koga bileži imam Ibn Hibban i Ebu Jala, sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže, čovjek će na sudnjem danu dobiti stepen, nikada ga ne bi zaslužio svojim djelima. Znači šta god radio, taman živio životom Nuh, ali islam, taman živio životom iblisa, nikada neće svojim dobrim djelima doći tog stepena. Ali kaže uzvišeni Allah iskušava sa onim što ne voli dok mu ne dade te stepene. Znači iskušenja bivaju gdje? Bima jakra sa onim što mrzi i što ne voli, što je mrsko njegovoj duši, time ga iskušava da bi došao do tih stepeni. I zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bileži imam imam Tirmizi od Enesa radijallahu anhu kaže na sudnjem danu poželjeće ljudi koji su uživali na Dunjaluku da se njihovo meso kriještima odvajalo od njihovih kostiju kada vidje šta su dobili ljudi od nagrade koji su bili iskušani. Kaže Ebu Alini Dekak ljudi koji su saburli oni su postigli ponos Dunjaluka i Ahireta i zadobili su Allahovu Tebarake u tela bliskost kaže, jer je uzvišeni Allah rekao, inna Allahe ma sabirin, Allah je zaista sa srpljivima. Došao je čovjek kod imama Šafije, kako spomni Ibn Kajim u svome dijelu Al-Fevaj, i kaže mu, a mi znamo ko je imam Šafije. Nije se nakon njega rodio čovjek kao on, niti će se roditi. Pa mu kaže, da li je bolje čovjeku da ga Allah, da mu da čvrstotlo i blagodati, pa da sabura, da, da zahvaljuje, ili mu je bolje da ga uzviše li Allah iskuša, pa da sabura na tome. Pa mu kaže imam šafija, neće čovjek dobiti čvrsto tlo pod nogama, znači ni u svome iman, ni dunjalučko čvrsto tlo, osim nakon što bude iskušan. Kaže, uzvišen je Allah iskušao Ibrahima i Nuha. I iskušao je Muhammeda, sallallahu sallam, pa neka kaže, niko ne misli da će proći bez bola. Nikada. I to potvrđuje riječ Allaha te barake o ta'ala لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ I mi smo, kaže, čovjeka stvorili u mukama. Tako kaže uzvišeni Allah. Čovjeka smo stvorili u mukama, a na početku sure se zakleo uzvišeni to, pa kaže la uksimu bihadel beled. Kunem se ovom zemljom, ovim mjestom, to jeste nekom, nakon dva ajeta, treći ajet slijedi, mi smo čovjeka stvorili u mukama. Pa sam život čovjeka je u mukama. Zašto? Kada bi život čovjeka bio u ljepoti, onda se ovaj dunjalučki život ne bi razlikovao od ahireta. Pa uzvišen je Allah hoće da napravi tu razliku, da povuče nama jasnu crtu, da kaže ljudi, ovo je dunjaluk, mjesto iskušenja ispita, a ako hoćete uživati, onda ćete uživati na drugom mjestu. Bilježi imam Ahmed od Mahmuda ibn Labida radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao kada uzvišeni Allah zavoli neke ljude iskušaj. A u predaji koju bilježi imam Tirmizi Ibnu Mađe, od Enesa Ibnu Malika, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada uzvišeni Allah zavodi ljude, iskušaj ih. Prije toga kaže, nagrada je shodna iskušenju. Što je veće iskušenje, veća je nagrada. Pa onda kaže, kada uzvišeni Allah te barak zavoli određene ljude, iskušaj ih. Pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo. A ko se rasrdi, njemu pripada srđba. Kako zadovoljstvo? Ko bude zadovoljan Allahom odredbom? Može čovjek žaliti, može plakati, može mu biti teško u prsima, ali je zadovoljno, to je zadovoljstvo. Pa ko se rasredi, njemu pripada sržba. Jer je braća zadovoljstvo koje mu mu'min osjeća u svojoj duši i nakon iskušenja koja ga pogode, nešto što može samo vjernik osjetiti. Ne može niko drugi. Ne može niko drugi osjetiti ljepotu u saboru kada sapuraša nedaći koja te, koja te je pogodila. A sabor je da čovjek, odnosno ovaj riba ili zadovoljstvo je da čovjek zna i da je ubjeđen. Da se prvo preda Allahoj odredbi. I nakon toga da je ubjeđen da ono što mu je uzvišen je Allah odredio, da ga nije moglo mimo ići i da je ta odredba bolja njemu nego bilo šta drugo. Jer uzvišen je Allah neće njemu nego dobro. I da je zadovoljan sa Allahovim tabarak je otela izborom i da mu je draže da mu uzvišen Allah nešto da bere nego da sam sebi odabio. Tako da zadovoljstvo čovjeka učvršćuje u teškim momentima. Pa kada mu se desi nekakva nedaća, kao da kaže mrtvim jezikom, ovo je ono što nam je obećao Allah i poslanik. A istinu su kazali Allah i poslanik i to im nije povećalo ništa do njihovo vjerovanje i do njihovu predanost. Kako je došlo u ajetu u suri Al-Hazad. Bileži imam Ahmed ibn Abi Asim Salanter za koga kaže šeha Albani da ispunjava muslimove kriterije, da je Enes ibn Malik rekao, kaže, služio sam poslanika, sallallahu alaihi sallam, deset godina. Pa nikada mi, kaže, nije naredio jednu stvar, da sam je učinio preko volje, nepotpuno, ili da je nikako nisam učinio, pa da me je korio. To se nikada desilo nije. A kada bi me neko ukorio od njegove porodice, kazao bi, pustite ga, da je Allah to odredio, kaže, to bi se desilo. Da je Allah to odredio, to bi se šta? to bi se desilo. Uzvišen je Allah, draga moja braća, je zapisao kader ljudi 50.000 godina prije nego što ih je stvorio. Kako je došlo u hadisu Abdullah ibn Amr ibn Anasa, koga bi imam muslim, da je uzvišen je Allah propisao kader svojih stvorenja 50.000 godina oprostite prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. A koliko je prošlo od stvaranja nebesa i zemlje, samo uzvišen je Allah znak. I kaže se na kraju, okana aršu valelma, još dok je njegov arš bio te barak je otala na, na vodi. Pa je sve od Allahove odredbe. Kako je došlo muslimo sahihu od Ibnu Omara radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao sve je od Allahove odredbe čak i tvoja agilnost i tvoj nemar, odnosno tvoja lijenost. Kada si agilan i kada si lijen, Sve je to od Allahovog odredba. Sve je to od Allahove te barake tada odredbe i ništa se ne dešava bez njegove odredbe. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bileži imam Tirmizi i drugi kada uzvišeni Allah uzme čovjeku dijete pošalje svoje meleke da vide hali stanje čovjeka pa ih upita Jeste li, kaže, uzeli dijete, drago dijete moga roba, kaže, jesmo. Jeste li, kaže, uzeli dio njegovog srca, kaže, jesmo. Kaže, kako se ponio moj rob? Kažu, zahvalio ti i rekao, mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Kaže, sagradite mu kuću u džennetu i nazovite je kućom zahvale. Sagradite mu kuću u džennetu i nazovite je kućom zahvale zbog njegovog sabora. Sabor čovjeka ne donosi nego dobro. A uzvišen je Allah, braćo, kada nešto odredi, čovjek nema izbora. Allah u odredu ništa promijeniti ne može. Spominje se u knjigama istorije da je Ahmed ibn Sa'id, a on je bio otac ibn Hazma, poznat od islamskog učenjaka, da je u njegovo vrijeme bio jedan emir koji je imao jedan dan da sluša ljude i njihove pritužbe. I da im ispunjava njihove želje ako može. Pa jednoga dana došla jedna starica i kaže mu, kod tebe je, kaže, u zatvoru moj sin. Hoćeš li ga, kaže, pustiti? A kaže, ko je tvoj sin? Kaže, moj sin je taj i taj. Pa ga je spomenula po imenu. Kaže, on je tvoj sin? Zar on, kaže, još uvijek nije ubijen, još uvijek je u životu? Kaže, odmah mora biti obješen, ovoga momenta. Pa ko je podsjetio vladara ili tog emira? Koga je podsjetio na sina? Majku. Pa da je ostao u životu zatvoren, draže joj nego da bude obješen pa je napisao pismo čuvaru zatvora. Odmah ga objesiti. Odmah ga objesiti. Jušna kalil faur. Odmah se mora objesiti. Pa je nakon izvršnog vremena mladić izišao i prišao majci zagrlio je. Kada je to vidio, Emir razbijesnio se, razljutio se. Kaže, zar nisam naredio da se taj čovjek objesi, da se ubije? Pa kaže mu vladar zatvora, kaže, evo, kaže, tvoga pisma koje je zapisao. Kaže, jeste, u njemu sam napisao da ga objesiš. Pa mu je donio pismo, kaže, pogledaj, pa je pročitao pa mjesto da napiše, odmah ga objesiti, napisao je, odmah ga pustiti. Dvije riječi, jušnap i jutlak. To su dvije riječi koje imaju početno i završni, početni i završni hart imaju isti, pa je zamijenio Allahovom odredom da napiše odmah ga pustiti. Pa je rekao, subhanallah, kad uzvišeni Allah nešto odredi, da se dunjaluk iskupi, ne može tome čovjeku nikakvu štetu nanijeti. koga Allah hoće da bude pušten, ne može biti obješen. Pa ga je pustio. I čuo sam jednog od šehova današnjice da je rekao jednom kadi, kaže, ispričaj mi najčudniji događaj koji si imao za vrijeme svoga, a, jeli, dok si radio ili dok si oponašao funkciju kadi. Kaže, očekivao sam da me neko upita to pitanje i priželjkivao. Kaže, jedne prilike smo uhvatili čovjeka koji je ubica. Ubio je drugog čovjeka. Svi argumenti mogući ukazuju znači da je on ubica bez imalo dvojbe. A on neće da prizna. Kaže pa smo se iskupili u sudnici da presudimo i da kažemo da je on, jeli da će biti izvršen pesas ili osveta. Kaže, čitao sam presudu i mjesto ka, da kažem da smo odlučili, znači sud šerijetski odlučio da bude ubijen i da se osveta izvrši, kaže, ja sam pročitao da je čovjek čist i da će biti pušten. I kaže, kada sam završio sa a optužnicom, kaže, vratio sam se nazad, kaže, onako tužan, znajući šta sam uradio. Ali sam jednostavno mogao ništa promijeniti. Kaže, pa su mi došli drugi moje kolege, kad je, koje su znali da nisam primio mito da bih nekoga pustio. Znali su mene i moju bogobojaznost. Pa su kazali, Allah zna u čemu je hajr. Kaže, mi moramo ovaj slučaj ispisati iz početka. I kaže, nakon 15 dana smo našli, kaže, pravu gubicu koji je priznao ubis koji je priznao ubijstvo. Kada uzvišeni Allah te barek tala nešto odredi i kad hoće robu dobro da se cijeli dunjalog iskupi, ne mogu mu naneti zlo, osim ako mu ga je uzvišeni Allah te barek je o teala osim ako mu ga je uzvišeni Allah te barek je o teala propisao. Allahum ikfir lana dunubena, u israfena fi emrina, u zepit akramena, u surna na kamil kafirin. Allahum la teđali dunja ekbere hemina, wa la meblaga ilmina, wa la tusarit alejna bi dunubina mena, i hafuke, wa la irhamuna. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja.